na pravi put uistinu je upućen, a koga ostavi u zabludi nećemo naći nikoga ko će ga uputi na pravi put. I svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhane i da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti gospodar je kazao svojoj plemenitoj knjizi o vjernici bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću i numerite nikako drugačije osim kao muslimani zatim Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije nego što počnemo zavolio u braću koja sjede tu naslanjena da dođe ovam u halku, da popne ovu praznoću, ovdje vas mogu gledati ispred. Draga je poštovana braćo, cijene sestre, večeras sa koboda govorit ćemo o jednom veličanstvenom Allahom subhanahu wa ta'ala imenu, imenu koje je spomenuto u sunetu poslanika sallallahu alihi wa sallame, sa savršenim, veličanstvenim značenjima, značenjima kojima se mi trebamo okiti u našem svakodnevnom životu. Ova značenja koja sadrži večerašnje ime su, mogu biti jako, znači, bitna u našem životu u smislu popravljanja našim među, odnosima. Međubratskim odnosima. Ko shvati i ko bude razumio večerašnje veličanstveno Allahovo subhanahu wa ta'ala ime, i okti sa značenjima, onako kako to poslanik alaihissalatu wasalam ukazuje, savjetuje, podučava umet, neka zna da je na velikom dobru, na velikom hajru i da može očekivati kod Allaha subhanahu wa ta'ala veličanstvenu veliku nagradu. Večerašnje ime Allaha subhanahu wa ta'ala nosi malo Ime znači o kojem ćemo večeras govoriti je Esitiru esitiru ili esetir. Ispravno je kazati sa fethom i sa kesrom. Esitir i esetir. S tim da je daleko jačeg značenja esitiru. U prijevodu značenja kada je pokušali pojasniti, to je onaj, znači Allah te bareke ve esitir koji prekriva grijehe svojih robova. Koji sakriva i skriva grijehe svojih robova. Zato su učenjaci kazali kada bi grijesi imali miris, niko nam se ne bi mogao približiti. Kada bi grijesi imali miris, niko nam se ne bi mogao približiti od našeg smrada koji prozorkuju grijes. Tako da nema večeras na ovom skupu, niti na Dunjaluku osobe koja je bezgriješna koja ne griješi, pa čak i kada bi pomislili, naveli primjer najpobožnije osobe, najvećeg pobožnjaka, najvećeg alima, danas kojeg cijenimo, volimo, i poštujemo, za kojeg umet svjedoči da je alim i on griješi. Nije sačuvan grešak. S tim da umet se razlike u deređama tog griješenja. Tako da imamo one koji mnogo griješe, one koji malo griješe, oni koji gotovo nikako ne griješe, ali griješe. Tako da su učeni i najučeni oni koji najmanje griješi Ali ipak i oni griješi A ovo veličanstveno ime, Esitir, zaista veličanstveno i sadrži u sebi smjernice kako ume da se ponaša. Kada Allah subhanahu wa ta'ala skriva naše grijehe i krije naše grijehe od drugih treba da izvučemo veliki plod večerašnjeg imena koji proizilazi iz njega, to je da mi skrivamo i prekrivamo i sakrivamo mahane, sramote, grijehe, koga? Muslimana. Pa ćemo vidjeti koliko su daleko one osobe koje tvrde da su na istini, koje se pozivaju i kažu da su muslimani, a jedva čekaju da razotkriju, da otkriju sramotu muslimana i da iznesu javnost. Pa ćemo vidjeti također veliku opasnost onih koji se bave novinarstvom. Koliki grije će imati na sudnjem danu za sve neistine i laži koje iznose svakodnevno u svojim novinama, časopisima, elektronskim medijama i sl. Koji vole ne samo da proširi neistinu, nego voli da se ta neistina širi. Allah subhanahu wa ta'ala to zabranje. Tako da u jeziku ima značenje sitr, skrivanje, prekrivanje, te setere, te vapa u arapskom također, znači sakriti se, zamaskirati se i slično. Sve ukazuje na skrivanje i pokrivanje. Također ima značenje čestitost. Zato je hijab žene muslimanke obilježe čega? Čestitost. I Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji se pokrivaju, koji se skrivaju, koji čuvaju stigna svoja mjesta, koji se zastiru od pogleda ljudi u onom domenu, onim stvarima koje nisu dozvoljeni da drugi, da drugi vide. Veličanstveno Allaho te barek vetala ime Sitir se spominje u hadisu kojeg smo već jedan put naveli. Ko će dati primjer? Ko se može sjetiti? Naveli smo ga, potvrdili Allahu Đalla Đalaluhu jedno od lijepih imena u tom hadisu, a ostalo je ovo nakon toga gdje smo kazali ćemo ga detaljno pojasniti. Koji je to hadis? prenosi Jala ibn Umeje, radi Allah anhu, da je poslanik, ali salatu wasalam, vidio čovjeka kako se kupa bez zastora. Pa je poslanik, ali salatu wasalam, popeo se na mimber. Poslanik, ali salatu wasalam, nije, nije znači se dešavalo da su u njegovom prisustvu desi i munker, loše djelo, a da nije ukorio da nije ukazao, da nije uputio na jedan najljepši način. Tako da i ovdje je poslanik Ali Islatu se požurio, popeo se na mimber, zahvalio i pohvalio Allah te bareke onako kako mu dolikuje, a zatim je kazao Inna Allah azza wa jalla Uistinu je Allah subhanahu wa ta'ala stidljivi. Hajijun sitirun i onaj koji pokriva. Zatim nakon toga kaže وَيُحِبُّ الْحَيَا وَسَتْرُ I on, subhanahu wa ta'ala, voli osobinu stida i voli pokrivanje. Voli da se čovjek zakoni, sakrije. Pa kaže poslanik sa selem fe izahtasala ahadukum Pa kada neko od vas želi da se kupa, neka se zakloni, neka se zakloni. Ne može se desiti vjerniku da se kupa znači bez odjeće i da drugi prolaznici ili nekog, znači gdje postoji mogućnost da ga može vidjeti, a da se on nije zaklonio i sakrio iza nečega, zastor i slično. Osim u nekim izuzetnim slučajevima gdje je znači nužda gdje je nužno da čovjek, da čovjek ostane u takvoj situaciji. I ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga Ebu Davud, i a Ašeh Albani, rahmetullah alijek, kaže da je vjerodostojan. Znači, ovaj hadis potvrđuje da je Allah subhanahu wa ta'ala se opisao imenom Esitir u sunetu poslanika sallallahu wa veselam. Što znači da ovo ime večeraše nije spomenuto u Kur'anu, nego je spomenuto u sunetu Muhammeda alihi salatu wasalam. Kazali smo već u ovom uvodnom dijelu da sitir kada značenje kada se odnosi na Allah subhanahu wa ta'ala ima značenje kao kaže imam Bejheki onaj koji voli da sakriva sramote mahane vjernika koji voli da sakrije sramotu vjernika ne želi da je razotkrije ne želi da je otkrije Sad zamislite koliko svaki od nas ima ujuba, sramota, loših dijela, za koje nikada ne poželio da ljudi saznaju, posebno oni koji su bliži. Allah subhanahu wa ta'ala je spustio taj sitr, zastor, prekrio, sakrio, zaštitio te. Pa ćeš naći osobe i ljude koji sami sebe razotkrivaju i otkrivaju. Pored što ga Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio i sakrio, on sam sebe razotkrije i otkrije. I naravno, to nije mudro i nije pohvalno, kao što ćemo vidjeti za čerašnjeg predavanja. Plodovi vjerovanja u ovo veličanstveno Allahu subhanahu wa ta'ala ime Esitir. Prije svega svaki vjernik treba da vjeruje da potvrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala ime sitir, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji sakriva, pokriva mahane, da je Allah te barek ta'ala taj koji voli, koji voli one koji sakrivaju mahane drugih ljudi, da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji prekriva, prekriva i sakriva od ljudi tvoje grijehe, tvoje sramote, tvoja nevaljala, nevaljala djela. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala isto tako ne voli da čovjek radi loša, odvratna i ružna djela. I Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva niti naređuje na odvratna i ružna djela, na razvrat. Allah Đelešanu čisto toga. Allah Đelešanu kaže Inna Allahe la ya'muru bil fahša Allah ne naređuje na razvrat na ružna djela. Ko je taj koji naređuje ljudima na razvrat i ružna djela? Na ružne postupke. Šeitan. Allah Đelešan kaže šeitanu je idukumul fakre va bil fahša. Šeitan je taj koji šta? Je fakr kojom obećava siromaštvo plaši vas siromaštva, Pa ćete danas vidjeti da mnogi ljudi ne žele stopama islama da idu, zbog čega? Zbog toga što misle da ovaj put će mu uskrati, uskrati šta? Dunjaluk, ljepote Dunjaluka i metak. A ko je taj koji ga nagovara na takve stvari, na takvu misao? Šetan, plaši ga tim, nemoj ići, tamo su samo siromašni. Tamo nećeš imati dunjaluka. Ako nema dunjaluka, nema ni ahireta. To skonji takve stvari. Međutim, Allah Đelešan davno je opisao šeitana da je on taj koji unosi takve zle misli i ružne misli. Da je on taj koji plaši svoje sljedbenike siromaštvom. A našta šta ih poziva? Kaže, a naređuje im i poziva ih u razvrat i ružna djela. Tako kada vidite da osoba čini razvrat i ružne stvari, i ružna djela, znajte da se odazvao pozivu šeitana. Da se odazvao pozivu šeitana. Allah Đelešanu kaže Kul innama harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Reci u istinu, moj gospodar zabranjuje svaki vid razvrata i ružnih djela. Od javnih i tajnih. Razumijete? Ono što vidimo, što je jasno, da je od razvrata javno, ali također i tajno. Nije dozvolio ni na javni, ni tajno da čovjek čini da radi i da se odaziva razvratu i ružnim postupcima. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشِ i nemojte se približavati razvratu. Nemoj da se odazivaš mjestima gdje se čini razvrat, gdje se čini ružne stvari, ružna djela sa kojima uzvišenim te bare koje tela nije zadovoljno. Nemoj se približavati tome. Zamislite tek što, je za osobu koja čini razvrat. Nemoj se približavati, primicati tome, bježi od toga. U nastavku kaže ma zahara minha wa ma batan od svega onoga što je javno i što je tajno. Ne približavaj se takvim mjestima i takvim, takvim situacijama. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ejuhaladzina amenu La tattabiju hutuati šeitan O vjernici Nemojte slijediti šeitanove stope Šeitan ne dolazi čovjeku automatski da ga prevede iz vjere u nevjeru iz iltizama i slijeđenja suneta u ostavljanje suneta u potpunosti nego dolazi postepeno, stopu po stopu, dok se čovjek ne odazove. U nastavku kaže Allah, što opisujući šeitana, ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر Ovdje imaju dva značenja. A onaj ko se bude odazvao stopama šeitana, njegovim vesvesama, ko bude slijedio šeitana, kažu učenjaci, takav će postati od onih koji pozivaju u razrat i loša djela. Fa innahu je'mur. ko? Onaj ko se odazove šeitan. A može imati značaj, nemoj se odazivati, nemoj slijediti šeitana, jer on je taj koji naređuje na razrat i na ružna djela. Jedno i drugo ispravno. Jer ona osoba koja se odazove šeitanu i njegovoj stramputici i putu, jednog dana će biti pozivač ovoj partiji, pozivač razvrat i ružnim dijelima, gdje je osnovno da šeitan poziva tome, ali će naći vojsku koja će se odazvati od ljudi, od ljudi i džina koji će pomoći drugima da krenu u njihovim stopama. Zato, dragi brate i cijena sestro, nemojte da budete od ti koji će stopu po stopu nesvjesno na početku zapasti u ovu zamku, pa jednog dana će postati pozivači u zabludu. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takvog stanja. I mi smo svjedoci da je bilo umet od početka pa do današnjih dana ljudi koji su bili poznati po svom iltizamu, slijeđenju, dosljednom slijeđenju suneta, pozivanju sunneta, ali su malo pomalo ostavljali taj sunnet, ostavljali slijeđenje poslanika Allahu alijih veseleme, odazivajući se šeitanu malo pomalo, dok ga nisu u potpunosti ostavili. A zatim, da bi se opravdali, pred masama počeli pozivati u ono na čemu su. A šta imaju? Nemaju ništa, ostali su vjeru. Pa danas odvraćaju da Allahu te barek vetala puta. I to je istina. I čovjek ne može pomisliti ili biti uvjeren i ubijeđen, ja sam dobar, ja sam mutakija, ja sam mu'min, potpunog imana, mene šeta ne može zavesti, ja sam, ja sam, ja sam. Šeta može svakog zavesti. Ako se odazoveš njegovom pozivu, ako ostaviš sunet poslanika, ako ostaviš Allaha subhanahu wa ta'ala i oslanca Allaha subhanahu ko, li lijeđa okreni Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala od njega. I to je neizbježno. I zato u ovom prvom dijelu, znači kada kažemo da je obaveza da vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala je opisan imenom Sitir koji voli da pokrije, koji pokriva sramote, sramote svojih robova, vjernika, ali isto tako Allah Đelešanuhu zabranjuje da čovjek čini razvrat. Da ne bi se čovjek pomislio, e vidiš, ja sad mogu činiti razvrat, loša djela, Allah subhanahu wa ta'ala će mi sakriti. Allah nije zadovoljan, Allah ne voli razvrat, ne voli loša djela. Ali se hoće kazati da vjernik će zapasti da učini loše djelo i ružne stvari. Ali ima toba, ima stikvar, ima vraćanje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa iz tog stanja koje Allah subhanahu wa ta'ala odlično poznaje kod svojih robova, on te robove zakriva. I krije da ljudi saznaju da oni to čine. Zatim Mala subhanahu wa naređuje da budemo od onih koji ne iznose sramote drugi. Ne raduju se sramotama drugih. Ne istražuju. Ne požuruju. Jer imate ljudi koji istražuje, sazna, spozna tvoju sramotu i požuri da je iznese u javnost. I to ne samo da je tek tako iznese, nego on to s ljubavlju čini. Voli to što čini. Raduje se tome što je razotkrio tebe i tvoj grijeh i tvoju sramotu, ono što si učinio, možda se ti stidiš i, i kaješ Allah subhanahu wa ta'ala, ali on želi i nastoji da to iznese, da drugi saznaju, da drugi promijene mišljenje o tebi. Iako je pozitivno, možda u tvom krugu u kojem se nalaziš i družiš, on želi da te razotkrije, kako bi te učinio od onih najgori, najgori stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala takvim žestoko prijeti. Žestoko prijeti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna ladina yuhibbunan tešijal fahiš Oni koji budu ili koji vole da se širi fahišatu fil ladina amenu ružno o onima koji vjeruju znači koji vole da šire da šire znači sve ono što saznaju družnje postupaka od vjernika ili da iznose laži o njima da su oni takvi, oni u suštini nisu takvi, nisu to učinili Allah Đelešanu prijeti svima njima pa kaže lehum azabun alimun fid dunija wal ahire sve njih očekuje strašna i bolna kazna i na Dunjaluku i na Ahiretu. Ovo je jako, znači, opasna stvar u koju se može upustiti jedan vjernik. Znači, kada mi sad kažemo, oni koji šire ružan govor o vjernicima, automatski pomislimo na one neprijatelji Islama, jel? Jer to ne može zamisliti da vjernik to čini. Međutim, danas, subhanallah, ima vjernika koji to čine. Vjernici se naslađuju tim da šire ružan i odvrata neistinit govor o vjernicima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala obećava, obećava bolnu kaznu svima njima. Inna allazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dobro zna šta vi činite, a vi ne znate. I Allah Đelešan dobro zna, a vi ne znate šta će se desiti od strane Allaha Tebare Kvetala prema vama, ko se upusti u to. Ovdje učinjaci kažu da fahiša ima značenje da oni koji šire o vjernicima bilo kakav ružan govor, bilo kakav ružan govor, njegov taksir, njegov manjkavost u ibadetu, u ponašanju, ili da optužiš vjernika za blud. Pa to širiš, potvoriš ga. Neka uopšte način to vjernik nije učinio, ali se raduješ tome. Ili može biti da je čovjek to učinio, nekako si to saznao, ali voliš da to izneseš u javnost, da drugi znaju, a on se pokaja od toga suma. Pa ako ne možeš drugim načinom da ga spustiš da ukajaš njegovu čast, onda spominješ ono što je nekad iz prošlosti uradio. I to je zabranjeno. To nije dozvoljeno. I danas, subhala, mi ne idemo daleko, ne idemo tamo neprijatelji sami Znamo da neprijatelji slava spletkari danju i noću protiv vjernika. Mi kad govorimo ove stvari, govorimo kako bi se musliman popravio u našem društvu, u našem džematu, da se ne upušta u te stvari. Danas, nažalost, kao kažemo, na internetu i svugdje vjernici rove istražuju kako bi razotkrili te neke vrste grijeha koje je učinio vjernik koji se pokaju vrati Allah subhanahu wa ta'ala, da bi to iznio u javnost kako bi koga slušate, koga pratite, pa on je ovakav, on je nakav, pa nije dobar, pa s kim se druži, šta ćete on? Pa ovakav je, nakav je, razumijete? Može iz nekih razloga, iz svog nekog razloga kojem shvatanju vjere, propisa vjere, menheđa, pravca i slično. Koliko god se razlikovao, nije ti dozvoljeno iznositi, spominjati njegove grijehe za koje se on pokajao i vratio Allah subhanahu wa To ne smiješ i nije ti dozvoljeno. Kada je dozvoljeno da čovjek iznese ovu stvar, da zna za nekoga da je počinio blud, dozvoljeno je u onom trenutku kada dođe ta ista osoba da prosi nekome kćerku. I on prikriva to ne iznosi tu činjenicu. Ne želi da se razotkrije kod babi, jer se zna iz tradicije i običaja da otac će dati svoju čerku čovjeku koji je činio zinalu. Razumijete? Pa je to znači uveliko utiče na ispravnost braka. Pa ako ti znaš da je to on činio, a nije to rekao niti veliju staratelju, a niti mladoj, ti ćeš polako otići i posavjetovati oca i ukazati, tada nemaš grije. I to nije gibet. A zašto? Zato što želiš dobro. A ne sad ideš javno ulicom, govoriš učinio je to, učinio je to, to nije ispravno. I zato imaš grije. I kaže, kaže Šankiti, jedan šehova Medine, da onaj koji takve stvari bude širio i iznosio, govorio o grijesima ljudi koji su, koji su učinili i zato se pokajali. Ima grijeh za to što čini, ima grijeh svih oni koji to budu čuli i prenijeli i dalje otišli. Znači, gdje god se to završica gdje bude, on ima u tom cijelom lancu učestvuje u grijehu, što je to prenijelo. Ja e sad znam kolika je to opasnost. I kako vjernik da se upusti? To ne priliči, to ne dolikuje, pa to ne može čovjek pojmiti, ali u stvari danas vidite da u većini slučajeva ove stvari iznose ljudi koji kažu mi smo, mi smo, mi smo. Mi smo najbolji, niko nema bolji od nas. u stvari kada pogledamo suštinu ovih dijela koja su sebe ohalalili da mogu gibetiti i potvorati, i laži, i prenositi bez provjeravanja informacija. Pa čak i ako provjeriš, ako znaš da je to učinio, ne možeš pričati. Šaš pričati? Nije ti dozvoljeno. Imam Buharija, rahmetullah ali u svom sahihu, je oslovio jedno poglavlje gdje kaže vjernik ne otkriva svoje grijehe. Pa ćemo iz večerašnjeg ovog predavanja vidjeti koliko je fula i neispravno kada ljudi kažu, danas kaže, uradio sam to i to nekada, ima gdje šarijaska država da se sprovede šarijaski sud, had, da se sankcioniše, znači, po šarijatu, ono što je nekada učinio u prošlosti. Ono što je prošlo halasa, to se ne spominje. Grije se ne spominju. Grije se ne spominju. Osim ako te uhvate ljudi pa te tuže. Pa te tuže. Privedu u osor je znači da prikriješ. Ono što te Đelašanov sakrio, da to prikriješ. I ne govoriš. Niti pričaš o tome. Od Ebu Hureyri radi Alanhu se prenosi da je poslanik alaih sallatu kazao hulu ummeti mu'afa illal muđahirin. Svakom od moga umeta bit će oprošteni grijesi. Oprošteni grijesi. Osim onima koji javno činije grije. Osim onima koji javno čine, grije. Pa kaže poslanik sallahu alijih veselem, a od javnog činjenja grijeha je razotkrivanje svojih grija. Kako? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve da čovjek u toku noći uradi grije. I niko ne zna za taj grije. Allah ga sakrio. I sad čuo da neko vidi. Ali što on uradi? Sutredan kada ustane, nađe čovjeka i ispriča mu i kaže učinio sam to i to. Nakon što ga Allah sačuvao, što ga Allah sakrio, on razotkrije taj grijeh. Takvoj osobi neće biti oprošteno. Sad zamislite koliko ljudi, koliko danas s omladinima koja se hvali sa svojim grijesima. Sinovo smo bili partijom, sinovo smo bili za šugrad, djevojka, kafić, cure, plijez, diskoteka, ovo ono. Jedni drugima, jedni drugima iznose sve ono što su učinili od razvrata i loših ružnih dijela. I ne samo da iznose, nego se hvale i natječu u tome koje veće grijehe, koje veće grijehe učinio. Zatim, iz ovih hadisa se također zaključuje da vjernik kako prikriva svoj grijeh, on treba da prikrije svoju manjkavost u ispovjedanju Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ovaj primjer smo navodili u Allahom te bareke je tala imenu, u komentaru Allahovog subhanahu tala imena El Hayiju, da se prenosi da je Huzefe radi u jedne prilike zakasnio na džumu namaz. Pa kada je došao pred džamiju, vidio da ljudi izlaze sa džume, završili su. On je požurio da prekrije svoje lice. Okrenuo se, vratio se kući govoreći nema hajra u čovjeku koji se ne stidi ljudi, koji se ne stidi ljudi uzefe radi Alanu, ko može posumnjati u njegova djela, ali može posumnjati bolesno srce kada vidi pa ne traži niti ima opravdanja za postupak muslimana. A učeni su kazali da opravdavaš muslimana zbog njegovog lošeg postupka, da pokušaš naći 70 opravdanja. Zbog čega je to učinio? Pa tek onda da ga pokušaš kritkovati optužiti za to. Razumijete? E da ne bi se kome ta šubha stvorila, Čovjek se postidi svoje manjkavosti u ibadet, što je zakasno. Ali isto tako se i sakrije. Ne želi da kaže, pa što ima veze? Kad Allah Đelešanu zna, to je danas kod nas. Kad Allah Đelešanu zna da sam ja takav, zašto ne bi ljudi znali sam ja takav? To nije, znači, od sunneta. Nije od upute poslanika, ali Je vaselam. I ovo nije rija. Pretvaranje. Pretvaranje se vraća na uvjerenje u srcu. Zbog čega to činiš? da radiš radi ljudi. Ovdje jednostavno radiš tako što su došle smjernice i suneta poslanika alaih sallatu što su došle smjernice učeni koji su najbolje shvatili i razumjeli sunet poslanika alaih kako da se ponašaš, kako da se ponašaš. Zatim imamo hadis od Katade, a on Safana ibn Muhriza, Mazinija radi anhu da je rekao išao sam sa Ibn Omerom radi anhu koji me je držao za ruku a tada se je pojavio jedan čovjek i upitao Omera, pričaj mi ili kaži mi nešto što si čuo o on te bareke ve razgovoru sa ljudima. Znači ono što si čuo od koga? Od poslanika alaih da je kazao šta će se dešavati na sudnjem danu. Kako će to Allah subhanahu wa ta'ala razgovarati sa ljudima na sudnjem danu? Pa mu je znači on kazao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alihi veseleme, kako kaže, Allah subhanahu wa ta'ala će se približiti vjerniku na sunnjem danu. Pa će ga pokriti, sakrit od pogleda stvorenja, zaštititi, da ljudi vide o čemu će razgovarati. Pa će ga upitati, sjećaš li se tog i tog grijeha? sjećaš li se tog i tog grijeha? A vjernik će to potvrđivati. I kaže, sve će tako dok ne potvrdi zadnji svoj grijeh koji učinja do njega. Ovo je veličanstven hadis. Pa kaže, tada će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći, ja sam ti ih sakrio na dunjaluku. Sakrio sve te grije koje pogledaju, sakrio na dunjaluku. Ljudi ne znaju te grijehe A kad danas ti sve oprašta. A danas ti sve oprašta. Nakon ovoga kaže, to će biti za vjernika, a za nevjernike i licemjere važi ajet koji je poslanik sallahu alihi vseleme citirao. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَيَكُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ svjedoci koji će biti tu će kazati za monafike i nevjernike ovo su ti koji su u laž utjerivali Allaha te bareke te bareke ve taala pa će nakon toga reći ela la'natullahi ala zalimin i neka Allahovo proklijestvo nad zulumčarima oni su sami sebi nepravdu kad se nisu odazvali pozivu Allaha te bareke taala i kad nisu iskreno ušli u vjeru jer će ovo biti rečeno kome? Munaficima i nevjernicima. Dok u slučaju vjernika Allah će ga zaštiti od pogleda. Ljudi neće je vidjeti, znači Allah kako te je sakrio i kako ti je sakrio tvoje, e, tvoja ružna dijela na dunjalku sakriči od pogleda ljudi na ahiretu. Na ahiretu neće ih razotkriti, bit ćeš sačuvan od toga. Kome bude Allah naravno, naravno htio da tako učini. Zatim, kome Allah, sljedeći pol koji proizlazi iz poznanje Allahog subhanahu wa ta'ala imena Esitir, da kome Allah Đelešanu sakrije sramotu i grije i ružno djelo na Dunjaluku, postoji velika mogućnost da će mu to isto djelo sakriti na ahiret Hadis koji bilježi ima muslim. Kaže Allahu alihi alijih wasalam. La yasturu Allahu ala abdin fi dunija ila satarahu Allahu al qiyame. Nijednom čovjeku neće Allah Đelešanu sakriti njegovu sramotu na Dunjaluku, a da mu je neće sakriti na Ahiretu. Ima muslim. Nijednom čovjeku, znači sve što ti je skriveno, sakriveno, ne zna ljudi da si to učinio. Allah te sakrio, Allah te zaštitio, Allah te pokrio, Nemoj sam sebe da ofiraš. Nemoj sam sebe da u javnosti kaže šta si učinio, gdje si učinio, kako si učinio. Nemoj da se razotkrivaš. Allah te sakrio. I velika je šansa i mogućnost na ahiretu da te Allah Đelešanu isto tako sakrije i da te ne pita za to djelo. Zbog čega? Zato što kad Kadi Jad, Rahmetullah Ali, kaže da postoje dva značenja ovog hadisa. Prvo značenje će Allah šan tvoja djela i tvoje postupke sakriti od stvorenja na sudnjem danu. Jel tako kako je došlo? Drugim hadisima. A drugo značenje da Allah Đelešan neće svoditi obračun za ta djela koja ti je sakrila na Dunjaluku, na Neće te pitati, neće ti ih ukazati, neće ti predočiti. Jer će djela biti predočena na sudnjem danu. Dobit ćeš knjigu i čitaj šta si činio, šta si radio. Ni malo, ni veliko neće biti izostavljeno. Sve će biti navedeno. Ali ono što tjela Đelešana sakri učinjaci kažu, neće ti obračun svoditi, će ti ih pokazivati na ahiret. S tim da kaže da je prvo mišljenje ispravnije zbog hadisa kojeg smo naveli, gdje će rob priznavati svoje grijehe, pa će Allah Đelešanu kazati, kako došlo u Buhari, pa će rob, odnosno Allah kazati ja sam ti sakrio na dunjalu koja danas ti, kako sam sakrio, oprašta. Razumijete? Tako da osoba koja uvidi i koja čini, a svi mi činimo grije, a ljudi ne znaju, skrivenstvo od ljudi nemoj požurivati da otkrivaš svoje mahane i svoju sramotu. Pogledajte ovaj hadis. Ovaj hadis bilježi muslim imam tirmizi. Od Abdullah ibn Mesuda radi Allahanovu. Kaže, došao jedan čovjek Allahovom poslaniku, sallallahu alihi vasaleme, i iz ovoga vidimo da se i ovo dešavalo u vremenu, u vremenu poslanika, alijih sallatu Kaže, došao je čovjek poslaniku, alijih sallatu vasalam i kazao, ja sam se zabavljao sa jednom ženom na kraju grada. I sve sam učinio osim, osim da sam imao odnos s njom. Što znači da, da je tu bilo i poljubaca, da je ljubio, milovao i sve ono što se može svat kako učinjaci komentarišu ovu riječ. Pa kaže, došao sam, evo Allaho poslaniče pred tobom, presudi, ja priznajem svoje grije što sam učinio. A vidjet ćemo iz drugog rivajta ko je bio ashab i čija je to žena bila. Dokaz, što ćemo kaže, govor Omera. Kaže Omer, kale lehu Omer radi Lekad saterek Allah, lev ne nefsek. Allah te je sakrio. Allah ti je sakrio tu sramotu. Pa zašto je sam, znači, otkrivaš? Bilo bi bolje da si ti sakrio. Da nisi došao to da kažeš. Poslanik Ali Salam ništa nije kazao. Ovdje kažu učenjaci kako je poslanik Salatu izostavio neki komentar da se je složio sa govorom Omera, jer poslanik Ali ne bi ne bi znači ostavio nešto nedorečeno ako se kosi sa propisima šerijata. Poslanik je prešutio Zatim je, kaže, prošlo malo vremena, pa je poslanik sallahu alijih vseleme poslao čovjeka, jednu osobu, da zobnu ovog čovjeka koji je došao i to govorio. Pa mu je citirao kuranske ajde, gdje kaže Allah Đelešanu suri Hud, 114. وَأَقِمِ صَلَاةَ تَرَفَئِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ I obavljaj namaz početkom i krajem dana. i u prvim časovima noći u istinu dobra djela brišu loša djela. I to je opomena za one koji hoće opomenu prihvatiti. inar hasanat, hibne To Tvoje dobro djelo, nakon lošeg, briše ti loše djelo. To mu je citirao poslanik sa Kaže, pa jedan čovjek pitao o Allaho poslaniće, da li ovaj kuranski ajet samo za njega, znači on je to učinio, došao pokao se, pitao poslanika što da radi, ali slan, pa je objavio ovaj kuranski skaje. Kaže Allaho poslanik, ne, ovo je za svaku osobu, za sve ljude. Šta god da učiniš, šta god da uradiš, radi dobro djelo nakon toga kako bi te bilo oprošteno to ružno, to ružno djelo koje si, koje si učinio. Znači ovaj rivajet bilježi ima muslim i imam tirmizi. A ovaj drugi rivaj bilježi samo imam tirmizi. Od Musa ibn a on Ebu Jesara radi Allahu, a njegovo ime je bilo Kab ibn Amr. Ebu Jesar kunja nadimak, a njegovo ime je Kab ibn Amr. To je osoba koja je došla poslaniku Allahu alijih vseleme sa ovom pričom. Pa kaže, došla mi je neka žena, želijeći da kupi hurmi od mene. Pogledaj se kako šeita radi. Pa sam ja, kaže, kazao, u kući imam bolje hurme. Pa kaže, ušli smo ja i ona u kuću. A pa onda je u mene proradilo, pa sam prišao i počeo je ljubiti. I žena pristala. Znači ovdje. I sve uradi osim spolnog odnosa. Zatim sam, kaže, otišao Ebu Bekru, radi i kazao mu šta sam učinio, šta sam uradio. Pa mu je Ebu Bekr kazao, sakri svoju sramotu, pokaj se Allahu Đelešanu i ne govori nikome. Sakri svoju sramotu, pokaj se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i ne govori nikome. Kaže, pa nisam mogao da se suzdržim. Pa sam otišao kome? Omeru radijalanu. Pa isto tako mu izme. Pa mu je kazao, šta? Sakri svoju sramotu. Pokaj se Allahu Đelešanuhu i ne govori nikom. Kaže, pa sam tako jedno vrijeme ostao, pa sam na kraju otišao poslaniku, sallallahu alihi veselam. Ovdje znači vidimo da je čovjek radio grije, ali isto tako vidimo iskrenost u njegovoj teubi, da se nije mogao smiriti na tome, nego ode on da pita poslanika, ali sallam, šta da čini, šta da radi. Pa kaže, kada sam došao Allahom poslaniku sallahu alijih vseleme i obavijestio ga onome što sam učinio, pogledajte što mu je rekao poslanik. Kaže, iznevjerio si borca na Allahovom putu, u vezi s njegovom ženom uradiš i takvo nešto s tom ženom. Subhanallah. Muđahid čovjek bio drugo rivajtu stoji da je poslanik sa sada poslao jednu izvidnicu čovjeka, te žene. Nije bio tu. Bila udata. Čovjek otišao da izvrši zadatak kojemu je povjerio poslanik Allahu alijih veselam. Pa kaže, znači ovo nisu stvari koje su male i nisu krupne, one su krupne i velike. Kaže, toliko ga je poslanik sallallahu i veseleme grdio, korio, zbog učinja grijeha, da je pomislio da je stanovnik vatre. I da je poželio da Islam nije primio do tog trenutka. se koliko je to teško bilo. Kada je poslanik alijih i veseleme počeo da ga kori, kada da ti to trpiš, da slušaš, zna, svjestan se šta se učinio. I znaš da je poslanik alihi sallatu wasallam u pravu. I znaš da ne govori po svom hiru. Nego da je to propis koji dolazi do Allaha te bareke, te bareke Zatim, Kaže, poslanik je zašutio jedno određeno vrijeme, a nakon toga je proučio kuranske ajde, kaže Allah Đelešanu u suri Hud وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ i obavljaj namaz početkom i krajem dana i u toku noći i znaj dobro da dobra djela brišu loša djela. I ovo je opomena za one koji opomenu hoće i žele prihvatiti. Pa kaže, zovnuo me poslanik Allahu alijih vaselame i proučio mi ovaj kuranski ajet. Pa je bilo rečeno da li je ovo samo za njega ili za sve, pa je kazao poslanik ne, ovo je za sve ljude znači propis koji proizilazi iz ovoga, a to je da učiniš dobro ili dobra djela nakon loši, pa će Allah Đelšanu ta loša izbrisati. Pogledajte te osobe, subhanu. U vremenu poslanika, ali vas vaselam, šeitan je uspio da govori. Ali ga nije uspio nagovoriti da ostavi teubu, da ostavi stikvar, da ostavi, da se pokaje i vrati Allahu Tebare Kvetala, iskreno. Jer ovo je ovo su dokaz njegove iskrene teobe, iskrenosti teobe. Gdje je otišao kod Ebu Bekra, kod Omera i na kraju kod poslanika sallallahu alejhi A pogledajte šta su ga savjetovali. Znači ne bi doživio ovo što, što je doživio da je poslušao Ebu Bekra koji iz općih propisa Islama razumijeva propise i daje mu fetvu. Sakri svoju sramotu. Pokaj sa Allahu Đelešanu i ne govori nikome. Halas. Allah te sakrio, nemoj sad ti da se razotkrivaš. Sa svi znamo ko je bio. Ali Allah Đelešanu mudar i svoje mudrosti i učinio da se desi ovo što se je desilo kako bi ljudi uzeli poruku, poruku ovog događaja. A to je što god da učiniš, Allah Đelešanu će te oprosti ako se pokaješ i vratiš i počinješ činiti dobra, dobra djela. Zatim sljedeći pot koji prozilazi iz Allahu te bareke imena ili vjerovanju Allahu subhanahu ve ime Esitir je taj ko želi da mu Allah Đelešanu sakrije njegovu sramotu ili njegove sramote, njegova loša djela od kojih se sigurno stidi da ljudi znaju da saznaju neka nastoji da sakrije i pokrije sramote svoje braće, svoji, znači braće, svojih sestara, da ne iznosi to. Kaže poslanik alaih koji također bilježi hadis ima muslim. La jesturu abdun abden fi dunja illa satarahu Allahu qiyame. Neće čovjek sakriti sramotu drugog brata, a da mu Allah Đeleša ne sakrije njegovu sramotu na sudjem danu. Da nastojiš, znači da je sakriješ. Ali ovdje imam Ibn Hajar kaže iz ove sva hadise koji govore o sakrivanju sramote, jeste ti se trudiš da je sakriješ. Da ne govoriš drugima, ali ne smiješ izostaviti šta? Savjetovanje. Da ga posavjetiješ koliki je grije, šta je učinio. Da mu ukažeš neke smjernice kako bi čovjek ostavio tu vrstu griješenja. Znači ne smije tu izostati. Da se previš slijep, nisi vidio, nisi čuo. Ne, i vidio si, čuo si, ali moraš da reaguješ. Kako da naređuješ na dobro? Da naređuješ na dobro. Ali nećeš požur da ga razotkriješ, neće se tome radovati. Nego ćeš se radovati tome da se čovjek vrati, da se pokaje zbog učinjenog, učinog grijeha. Zatim, hadis od Abdullah ibn Omera radi Olanhu da je lao poslanik sallahu alihi vseleme kazao. I ovo je, znači, svi su hadisi jako biti za nas, za naš život. Kaže poslanik, musliman muslimanu je brat i mu učiniti nasilje. Niti će ga nasilju prepustiti. Musliman je muslimanu brat i ne mu nasilje. Ovdje analiza koliko, koliki si musliman. Da li činiš nepravdu, braći muslimani? Da li prepuštaš nasilje? Da li si na osnovu s muslimanima? Čovjek se odmah može analizirati ko je šta je. Ako vidiš da si tu negdje dobar, da ne činiš nasilje, da si znači suprotan tome, želiš im dobro i svaki hera, raduj se tome. Zatim kaže, ko se nađe u svoga brata u nekoj potrebi, kad je, brat potreban, pa mu pripomogneš, pritekneš u pomoć, kaže poslanik sallallahu alihi vseleme, Allah će se naći u njegovoj potrebi. Allah će tebe pomoći. Allah će to snažiti. Kada vidiš da je nekom potreba pomoć od braći, a ti možeš pomoć, pa pritekneš, znaj da te Allah isto tako će tebi pomoći, priteći u pomoć u onom trenutku kad ti bude pomoć najpotrebnija. Zatim kaže, ko otkloni od muslimana kakvu muku, ne daću. Allah Đelešan će otkoniti jedno od njegovih muka na sudnjem danu. Subhanallah. Kako šerijat podučava zajednicu, jedno društvo, kakvi trebaju biti Zaista ovakve muslimane danas. To bila ljepota biti u društvu takvih muslimana i sjeti s ima i njih, od njih učiti, slušati, društi se. Kad se ne sikiraš za svoj hak, za svoje pravo, da će neko vrijediti, da će neko nešto učiniti, da će neko prozvati i slično. To su pravi muslimani. Zatim kaže, ko otkloni Omen setere muslimen seterehu Allahu jeumel qiyame. Ako pokrije sramotu muslimana, ako pokrije sramotu muslimana, Allah Đelešan će pokriti njegovu sramotu na sunjem danu. Koliko se budeš trudio, koliko budeš nastojao da sakriješ pokrije sramote drugi, Allah Đelešan će pokriti tvoju sramotu kad se budeš najviše stidio i bojao da budeš razotkriven. Subhanallah na sudnjem danu, tada će se najviše stidjeti, najviše će se bojati da budeš razotkriven. A dunjavku čovjek ima nekad bolju svijest, nekad slabiju svijest o Allahu subhanahu wa ta'ala propisima i slično, a na ahiretu ćeš imati i kako dobru svijest o istini, da Allah istina, da ono što ti je kazivano na dunjavku je istina i da si došao pred istinu, da će se po istini suditi i nakon istine i haka i presude po istini ćeš dobiti kuću uživanja ili kuću, ili kuću kazne. Ovo prikrivanje i skrivanje mahana i sramota muslimana posebno se odnosi na istaknute ličnosti muslimana. Znači musliman koji je istaknut u društvu, poznat u društvu, ljudi ga cijenje, ljudi ga poštuju, ljudi ga vole, njegov, njegovo pravo, njegovo sramot posebno moraš da prikrivaš i skrivaš. Zbog čega? to što ljudi povode za njim. Naravno, njega slušaju. Znam se kada ti dođeš, na primjer, u ovo ulaze imami. Imami koji su poznati kod ljudi. I kad ti poletiš i požuriš da izlaziš njegove sramote pred žematlijama, pred društvom, šta će ti ljudi pomisliti? Imaće automatski loše mišljenje o njemu. A ti nisi autoritet, ni ćeš biti autoritet. Može nekad, negdje. <laughs> ćeš odrasti, biti autoritet. Ljudi te ne slušaju, ali su uzeli tvoju šuku. I prihvatili su tu sramotu koju si iznio imamu. Ali si isto tako šta? Ljude udalje od efendija, od imama, koji ih može podučiti i koji im je autoritet. I koji im je autoritet. Razumijete? Na primjer, Muderis. Uzet ću njega za primjer. je autoritet. Ljudi ga vole, ljudi ga cijeni, ljudi ga poštuju. Dokazao se u ratu, dokazao se nakon rata, dokazuje se u miru. I vjernik, i patriota. Živi, znači, za vjeru i muslimane na ovim prostorima. I sad se ti nađeš, na negdje tamo istražuješ, pa nađeš, otkriješ, ka, udari se vaka. ko što danas ima takvih ljudi. Prelaze i više od toga. A šta ćeš ti tim dobiti? Nisi autoritet da te ljudi slušaju, da se povode za tobom, da od tebe uzimaju. S druge strane ćeš ubaciti šubu, jer šetan onda djeluje. Ma kakav on autoritet bio kod ljudi, ti su bacio šubu i ta šuba se te, teško izbija iz srca i mozgova ljudi. Teško se izbija. Ona ostaje. Šetan to i dalje, znači, <laughs> dolijeva ulje na to. Sa vesvesama. Udaljaš ljude od njeg a u stvari ti ništa nisi uspio. To je s jedne strane, s druge strane to ti nije dozvoljeno. Da posavjetiš kada otkriješ i vidiš neku nepravilnost, nešto što nije u redu, ima način savjetovanja. Da se obiđe insan, da se sjedne, da se porazgovara, da se ukaže. Razumijete? To je ono što od muslimana traži. Posebno kada se želi posavjetovati neko od vođa, od vođa umeta ljudi koji su istaknute ličnosti. Jer nije isti način prilaska i ukazivanja greške oni koji su istaknuti i oni koji su obične vase poput nas. Ne kažem, ti radiš to je to. Za sve znači stvari ima mjesto i prostor i način kako se ukazuje, ukazuje na to. Međutim, imamo i one osobe koje su poznate po loše. Kod njih provladava loša situacija, loši postupci. Naveli smo primjer gdje provladava uveliko dobro kod osobe. Pa ti nije dozvoljeno iz tog razloga na takav način da to činiš. Ali imaš osobe koja je, da kažeš, u osnovi daleko od istine. i loši postupci kod njega. Šta šrad s njim? On nema hurmeta u smislu da, da ga ne spominješ. Niti ima potrebe da prikrivaš njegove loše postupke jer javno čini svaki dan, svima je poznat. Čak imaš obavezu da njegovu sramotu, njegovu mahanu, njegov grijeh koji čini i opasnost ukažeš onim koji mogu da to spriječe. Poput, znači, nekih institucija. Imamo u Saudiji instituciju naređivanja dobre zla. Njima se, znači, to kaže. Bilo koja institucija koja može to spriječiti, njima se može ukazati na tu osobu. Na primjer, imamo dilere droge. Hoćeš <laughs> prekrivati, sakrivati sramotu i grije i zlodjelo koje čini, a u stvari od te opasnosti nije samo opasnost po njega kao jedinke, nego za cijelo društvo je, znači vrijeba velika opasnost. Tad moraš da radiš na tome, da to se prijaviš. Da ne čini tu veliku opasnost i to djelo kako bi i druge, pokvario druge. Imate osobu, na primjer, koja je poznata po izmišljanju hadisa, lažnih hadisa na poslanika Alisa Tosara. Također, znači on se ne prikriva, on se ne zakriva, na njega se javno ukazuje. Da je takav, da ne bi slučajno te zaveo, da se ne poveo za lažnim hadisima poslanika sallahu njih wasallam. Da se zna da on laže na poslanika alihi Kaže poslanik, ko slaži na mene namjeru, neka pripremi sebi mjesto gdje? U džehennemu. Na njega se ukazuje. Imate osobu koja je poznata po lažnom svjedočenju. Po lažnom svjedočenju. Poznati kod naroda. Svi znaju da laže, da je prevarant, pokvarenjak. Nije ti zabranjen da javno ukažeš na njega. Da posavjetiš nekoga kako ne bi nastradao u njegovom prisustvu. Razumijete? Znači to su stvari koje su javni grijesi, veliki grijesi i gdje prevladava kod čovjeka takva osobina. On se ne prikriva, on se ne sakriva. Na njega možeš slobodno ukazivati prstom. Ali naravno i ovdje u ovoj u ovom slučaju također se traži od tebe da se posaviti insan, da ga zjaretiš, da mu ukažeš na njegovu zabudu, kramputicu, kako bi se vratio Allah subhanahu, subhanahu wa <clears throat> Poslanik sallallahu ve veseleme je zabranio uhođenje i razotkrivanje tuđih mahana. Da se posvjetiš, sasvim upoznao, nekog čuo si, malo se ne slaže s njim oko nekih stvari, e daj da vidimo da kopamo po njegovoj prošlosti kakav je šta je, kako bi našli nešto što je učinio i na kraju ljudima pokazao, a ah, vidite kakav je. To je poslanik sallallahu ve selleme zabranio. Od Ebu Berza Leslemija, je radi Allah anhu se prenosi da je Allah poslanik sallallahu i Oseleme kazao. Pogledajte kako poslanik opisuje tu skupinu koja se prepusti tome. Opisuje i slabog imana. Ljude koji jezicima misli da su sav imam pokupu, a u srcu nema ništa. I onda ćeš i prepoznati. Po ovim hadisama poslanika ali sa sam možeš prepoznati te kategorije ljudi. Ko su, šta su. Makar on izgleda ahi, rada do pupka, nogavice do ona, iznad članaka i slično, da priča najljepšim govorom Kur'ana i Sunet Ako koji ima ove osobine na koje poslanik ukazuje su loše osobine, <clears throat> da nisu e, pozitivne, su negativne, davno poslanik sam samo pisao takve ljude. Ili obrnuto, mi smo kazali najgori od svih ovih surovinari, od sve ovih kategorije. Oni najviše, znači štetu nanose umetu, najviše, svojim perima i svojim jezicima. I dan i noć rade protiv vjere. Ali smo kazali, nije ostavljamo po strani jer znamo su neprijatelji vjere. Nego govorimo o našoj zajednici, džematu muslimana. Džematu muslimana. <clears throat> Kaže ovo skupino koja je povjerovala svojim jezikom. Obraća se poslanik sallallahu alejhi ve selleme takvima. A kojoj iman još nije ušao u srce. Još prava vjerati nije ušla u srce. Ovo skupino koja je povjerovala jezikom a iman još nije ušao u srce. Pogledajte naredbe, kaže ne ogovarajte muslimane. Ne ogovarajte muslimane. Onaj koji ogovara muslimane, onaj koji samo je povjerovao jezikom, a pravi iman u srcu još nije se ulio. Zatim kaže i ne istražujte njihove mahane. Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove mahane. Jer ko bude istraživao njihove mahane, Allah subhanahu wa ta'ala će istražiti njegove mahane. A pogledajte na kraju što kaže. A čije mahane Allah subhanahu wa ta'ala bude istraživao, osramotit će ga u njegovoj kući. Svi smo osjetili, svi vidimo i svi doživljavamo za one koji istražuju, koji ogovaraju muslimane, istražuju njihove mahane, i iznose u javnost da je Allah Đelešanu većinu takve osramotio u njihovim kućama osramotio u njihovim kućama. A riječ poslanika alaih su istina. I ovaj hadis bilježi Ahmed Abu Dawud Bejheki, a šeheh Albani ga je ocijenio Hasanu Sahihom. Sljedeći plod ćemo navesti, a to je zadnji plod spoznaj Allahov Tebare Kevetala imena es da je poslanik sallahu alihi wasallam učio dovu u kojoj je tražio da Allaha subhanahu wa ta'ala dovio Allahu da da mu sakrije njegove sramote i podučio umet tome. Pa imamo hadis od Abdullaha ibn Omera radi Allahu gdje kaže da poslanik sallahu alijih veseleme nikada nije izostavio ovu dovu. Kada? U jutarnjem i večernjem zikru. Koja je to dova? Ko zna? Allahu E, maša. Kaže poslanik alaih sallatu wasalam Allahumma inni asaluka al-afija fi dunja wal ahira Gospodaru moj, tražim od tebe zaštitu ili sačuvaj me. El afije ovdje ima značenje da te sačuva svih nedača, svih problema, svih belaja, u Dunjaluku ili na Dunjaluku i na Ahiretu. To dovištom dovom. I ova je dova jedna veličanstva, velika dova sa velikim značenjem. Zatim kaže Allahumma inni yasaluka al vel wal fi dini wa dunjaje wa ehli wa mali. Gospodaru moj, tražim od tebe oprost i sačuvaj me. Sačuvaj me od čega? sačuvaj me u mojoj poroci, u mom metku, u dunjaluku, od svega, svega što je, znači kako smo kazali na početku, svih nedaća, bilo da su nedaće bolesti ili su nedaće drugog, drugog oblika. Zatim poslanstvo sam kaže Allahumma stur aurati wa amin aurati rauati Allahu dragi molim te da sakriješ moje sramote Allahu, molim te da sakriješ moje sramote i da mi podariš mir u strahu. Može imati značenje i da otkloni strah od mene. Znate ono uzbuđenje kada kod čovjeka proradi. Ovom on tražiš od Allah subhanahu wa ta'ala ti otkloni to uzbuđenje. Da te smiri, da ti podari smiranje. Zatim kaže Allahumma hfazni min bejni jedeje wa min halfi. Allahu dragi, sačuvaj me. Ispred mene, u mom pravcu, iza mojih leđa, van je mini, van šimali. I sa moje desne strane i sa moje lijeve strane. Omin fauqi. I od Zatim kaže na kraju Va'udhu bi azametike min an uhtare min tahti. I utječem se tvojoj veličini da budem ščepan od ozdo. Ovo ima znači da propadnem u zemlji, da me zemlja proguta. Pogledajte danas što se dešava na svijetu. U ovom hadisu poslanik sa sada ukazuje na šest pravaca iz kojih može doći nedača, problem. I ti tražiš od Allaha te sačuva i ispred tebe, i iza, s desne, s